ان شاء الله bid'at ehline selam verilmeyeceği konusunda e, olan görüş nedir? السؤال يقول يعني السلام لأهل البدع يعني من عطى ما من عطى قول الراجح أنه هو أهل البدع يعني هناك مسألة هي هجر أهل البدع أو العصاة هل يعني ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الهجر ليؤدب ويعاقب بعض الناس فمثلا الذين تخلفوا عن الجيش في غزوة تبوك التي كانت كان الدخول أو الاشتراك فيها فرضا على كل مسلم بسبب الخطر الشديد يعني من الروم كان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم دولة العظمى تريد أن تغزو المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع أن يأتوا ويحضروا ويشاركوا بالقتال فثلاثة تخلفوا مع أنه ليس لهم عذر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وعدم مكالمتهم من أي أحد من المسلمين فخمسين يوما بقوا مهجورين ما أحد يكلمهم حتى في آخر المدة أمرهم أن يبعثوا نسائهم إلى أهلهم بدون طلاق وإنما أنه حتى ما ما يبقى لهم أنيس هذا يسبب ضيق شديد فهذا كان تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم في من هؤلاء لأنهم أتوا معصية فيقاس عليها أنه أيضا من أتى معصية أو بدعة يعني تؤذي الناس أو تضل الدين ويخشى أن ينشرها ويؤدى بالقاطع Bid'at ehli e, günah işleyen yani Bid'at masiyet, masiyet. masiyet ehline e, kıyas yapılarak diyor ki bunları tedip etmek yani bunları terbiye etmek için bunları düzeltmek için onları terk etmek, onlardan uzaklaşmak gerektiğini söylüyor. Buna da misal verdi. Tevbe suresinin sonlarda biliyorsunuz e, ee, şu üç savaştan farz oldu, savaş farz olduğu halde savaştan geri kalan o üç kişiye e, yaptığı yani onları tedip etmek yani onları terbiye etmek onları e, yani şartlarının anlatabilmek için ne yaptı? Onlardan uzaklaştı. Uzak e, sahabelerin de onlardan uzaklaşmasını, kimsenin onları konuşturmamasını, hatta son daha sonra zevcelerini, hanımlarına da haber edip onların da ailelerine gitmesini yani onları yalnız bırakma, yalnızlaştırmak. Yani boşanmaksızın ev Boşanmaksızın. Yani onları yalnızlaştırmak. Neden? Yaptıkları bu hatanın ne kadar büyük bir hata olduğunu onlara öğretmek ve pişman olmaları için, dönmeleri için bu bir terbiyedir. İşte bid'at ehlini de bu kendi bid'atını yaymaması, kendi bid'atını ortalığa, e, insanlar arasında e, yayılmasını engellemesi için bu şekilde Müslümanların bunları terk etmesi, bunlarla konuşmaması gerektiğini söylüyor. Şeye kıyasen, o haramları işleyenlere kıyasen. Peki Hakkını selam helal et. verirlerse Bak hakkını helal et. Ben bir şey ekleyeyim de ona. Selamı bitirsin esas ondan sonra. Yok bu aynı mesele de. Yani bu mühim bir şey. يعني شيخ انت تكلمت آه، اعطيت مثال من كعب بن مالك ومرارة هلال بل هذا هذا الزمان ما هالزمان يعني أهل المسجد إن أهل البدعة وفي كل آه، جيراننا أهل أهل البدعة كلنا أهل البدعة هذا- إذا ما Şimdi سلمنا senin sorunu tercüme etmem lazım. Sen Türkçe konuşsan. ha öyle mi ben ho- hoca şey yapıyorum tamam. Kardeşim diyor ki yani İbrahim abi diyor ki hani o zamandaki o sahabelerin a- uzak durmasındaki zaman ile bu zaman arasında çok fark var diyor. Aynı hükümleri icra edecek miyiz bu insanlarla? Tatbik ederse kimseye selam vermememiz lazım. Böyle Çünkü cami lazım ehlimiz burada. bile bid'at ehlidir. Evet. فقلت أقول أنا كنت يعني في نفسي قدمت هذا لأأتي لأقول بعد ذلك أن هذا كان في ذلك الزمن الأزهر الصالح حيث كان المجتمع أكثره صالحون صالحين فإذا هجروا العاصي أو المبتدع أثر فيه كلهم تركوه فكان يؤتي ثماره يعني يؤدي الغرض أما في زماننا الذي يوصف أو بحسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين فيه غرباء كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين بدأ غريبا وسيكون يعود كما بدأ وطوبى الغرباء فإذا هجرت أنت إنسانا مثلا أتى معصية أو تدعى بدعة سيفرح انه والله يتكلم من يسلم من يعني مثلا نصائحك ويسلم من تعليقاتك وملاحظاتك ويجد الكثير جدا ممن يكلمه ويأنس به ويعني يسره من أصحاب البدع من أمثاله فهنا الحكم يختلف لأنه هناك بذاك المجتمع الذي كل كلهم يسمع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقطيعة أو مثلا العالم أما في زماننا بما أن المصالحين أقلة وأولئك هم الكثرة فإذا قاطعته فيقول بالنائس يعني كما يقال عنا في العامية ويجد من كثيرين الذين يقبلون إليه فيزيدون في إضلاله وفي بعده عن الدين فلذلك الآن هذا الهجر لا يستعمل ف وإنما يبقى على مكالمته وصلته لعله يخفف من غلمائه شيئا فشيئا فإذا المسألة العلة فيها السبب المقاطعة هو لإصلاحه أما إذا كان سيؤدي إلى زيادة ضلاله حينما يبتعد عنه الصالحون ويبقى كل من حوله من الفاسدين سيزيد فساده وهذا يقال أيضا مثلا في إنسان له ولد هذا الولد مثلا آه، يهمل صلوات آه، قد يأتي بعض منكرات فإذا مثلا طردته من البيت سيجتمع إليه أصحاب يعني الشرور والضلال والانحراف ويزيدون في ضلاله فلذلك مع سوئه مع تقصيره مع كذا أبقه عندك حتى يقلل من هذه الشرور نعم فهذا هو الحكم بالنسبة إذا الآن في زماننا أو في أي زمان المهم إذا كان الذين مجتمع صالح هجره هجرهم له يؤثر فيه فيصلحه فنعم الهجر واجب أما في المجتمعات الآخر الأخرى سواء كانت اليوم أو غدا أو بالأمس Adel kaide hakeza. Şimdi e, hocamız bilerek İbrahim Abim soracağı soruyu bilerek öyle bir giriş yaptı ki hani aksi bir girişle yaptı ki doğrusunu anlatmak için. Şimdi İbrahim abi de sordu ki bu zaman o zaman değildi. Hocam da diyor ki doğrudur. Resulullah sallallahu bunu yaptığı zamanda yani salih bir toplum vardı. Bunu yaptıkları zaman o insan herkes icabet ediyor ve o insanlar yalnızlaşıyor ve o insanlar geri dönmesine sebep oluyor. Ama günümüz ise tam tersi olduğundan dolayı fasit bir toplumda biz bunu yaptığımızda zaten onlar sevinecekler. İyi kurtulduk bu hocalardan. Bunların sözlerinden işte nasihatlerinden kurtulduk. Sevinecekler. O yüzden diyor ki bu dönem o dönem değil. Bu dönemde onlara sabredeceğiz. Onların arasında kalacağız ve onlara yani onlara tesir edeceği, anlayacağı dillerle nasihat edeceğiz. Hayır, o zaman bu zaman değil. Namaz kılıyoruz yani. Selam vermezsek bile gidip namaz kılıyoruz arkadan işte yani e, hüküm değişiyor burada. İnsanların tamamen farklı bir ortam olduğundan dolayı çünkü eğer terk edeceksek onlar biz gitmemiz lazım. Çünkü <laughs> hepsi öyle ya. Genelliği öyle. Çoğunluğu öyle. Dediğimiz gibi namaz kıldıranlar da öyle. Yani annemiz babamız öyle, akrabalarımız öyle. O yüzden bu diyor o hüküm, o zamanki hüküm bu şimdi olamaz diyor. Biz onlarla beraber kalacağız onların masiyetinle beraber yani onlara teşvik etmemek, onlara onlar gibi yapmamak ama onları ön, engelleyebilmek, onlara nasihat edebilme yollarını arayarak onları düzeltmek için aralarında kalacağız. Önderler konusunda toplum önderleri ile yani bu halk ile toplum önderlerini bu konuda ayırmak gerekiyor mu gerekmiyor mu? Kul beynel am الأئمة الأم يعني آه، صاحبين الرأي يعني مثلا في جماعة وفي آه، آه، السلام ورحمة الله ولي الجماعة أو القائد يعني هو كي بيصير يعني مع العام خلاص هيك ومع الطبقة الفوق مثلا يعني الإدارة يسوي إدارة نفس الشيء إذا كان <clears throat> سيزيد الضلال لا نهجره إذا كان سيزيد الإصلاح إيه. نهجره أين حكم يعني أنه تركت terk أنه onu daha fazla bozacaksa Yani terk ettiğimiz zaman artık duymayacak. Hayırlı bir şey duymayacak. Ona kimse nasihat etmeyecek. Şeytanın nefsiyle baş başa kalacak. Eğer bunu daha fazla bozacaksa onu aynı şekilde terk etmeyeceğiz. Onunla beraber kalacağız. Yani e, tabi beraber kalırken de aynı şekilde beraber onunla oturup da günah işlemeyeceğiz tabi. Her, ot her oturduğu yerde oturmayacağız. Yani e, arada bir. Yani günah işlemeye başlayınca ne yapacağız? Ona uyaracağız ve oradan ayrılacağız Biliyorsunuz çünkü ayet-i kerime var. Yani بيقول yani ما على طول ما نبرك معه يعني هو بيسوي المعصية ما نبرك معه لا بس من بنذكره طبعا هي. على الاقل السلام مثلا بالهاتف إيه. زياره مثلا كل Evet. Diyor yani e, Eşhur o günah tavili. işlerken değil. Ay, Ama ay. onu irtibat koparmamadan kasıt nedir? Ona telefon açmak, ona mesaj götürmek, ona selam vermek, onun hatırını sormak. Bu gibi şeylerde onu terk etmemek. Ama günah işlerken, bid'at Yani işlerken davet böyle- kapısını açık He, bırakacağız. davet kapısını açık bırakacağız. لكن Kopmayacak yani. Bağımız onunla kopmaması lazım. لكن اثناء يعني مباشرته المعصيه لا يجوز جلوس معه. Evet. الآية الكريمة تقول وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Günah işlerken ve o bid'atı işlerken onlarla beraber oturmayacağız ki ayet-i kerime diyor ki artık yani e, mutlaka şey. فلا تقعد بعد الذكرى Evet. وإما ينسينك Şeyde الشيطان onlar şeytan hak sana söze dönünceye unutturur. kadar. Yani bir masiyet işlerini unutturur sana şeytan. Hatırladıktan sonra, buranın masiyet işlediğini hatırladıktan sonra orada oturma. Yani çek, bırak. Yani hatırladıktan sonra hala oturma onlarla beraber. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحدكم أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر Hiçbirinize helal değildir. Etra- Yani ona iç- İçinde e, içki sarhoş bulunan. edici, sarhoş edici içkiler yani içecekler e, gelen bir masaya e, ona ot- orada oturması helal değil. Bir sofra. evet. Sofraya ve artık evet, masa Bir, aynı. e, ç- yani bu soruya bu Yani yeter haram ki işlenen birçok yerde soru var. maksat e, haram işlenen. O Hı hı. sadece burada ne veriliyor misal sarhoş edici şey. Başka bir şey mesela oturmuşlar burada haram işliyorlar. Yani Sen- hiçbir günahta e, Evet. oturulmaz. Oturulmaz. Uyarırsın vazgeçmezlerse çekip gidersin. كذلك إذا كان مثلا في مجلس يغتابون إنسان أو ينتقصونه فإما يعني تنصحهم وتبين لهم فينزجروا أو إذا ما سمعوا منك تخرج من المجلس Gıybet eden bir mecliste oturuyorsun. Onun hakkında konuşuyorlar. Veyahut da onu kötülüyor. Bu gibi meclisi ya onları uyarır, bu şeyden vazgeçerler yahut da oradan çekip gideceksin. Bir şey de أنا تذكرت إن ما صلينا العشاء خلينا نصلي Efendim? Ee, ما هي- ما tabii صلينا saatin عشرة ونص ne meselesi mesela. فنستأذنكم خمس دقائق نصلي ما أنا Ha, اللي لازم تذكرت أخذ. ما صلينا tamam, العشاء e, tamam inşallah. Yani الساعة Malik كم- vakti, Malik vakti bişen الساعة selam. كم الوقت؟ هي Saat فائدة 12. صلاة العشاء ينتهي وقتها في منتصف الليل Hmm. Yatsı namazının vaktin bitmesi, bitme vakti gece ortasıdır. يقول عليه الصلاة Gece ortası والسلام nedir? Akşam ezanı ile sabah ezanı Arası. Yani 12 diyebiliriz şu an ikiye için. böleceksin. ikiye böleceksin tam yarısı. يقول عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى منتصف الليل الأوسط Osat yani الأوسط Nasıl yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, yatsı namazının bitiş vakti diyor gecenin ortasıdır. İle Yani bakatil akşam namazının ba'dilli vakti girişi, ile akşam bakatil namazı salat. vaktiyle sabah namazının vaktinin Fatih çıkışının yani. ortası mı? Evet. Gece Evet. nerede başlar? Fatet illa Güneşin yani batmasıyla üçün başlar. bir şey. Yani akşam vaktiyle. Sabahın vakti gir- var. fecirle Allahu biter. Biter. ha. İşte onu hesaplayacağız çünkü yaz ve kış Yani- ayrılıyor. Bir Hesaplayacağız, müsaade edin diyor. yarısında Namaz bitiyor. kılmadık. Onlar yoldaydı. Biliyorsunuz bugün bir aksilik oldu. Geç kaldılar. Yoksa program böyle değildi. E, o yüzden hocamıza müsaade edelim namazını kılsın. Vakti تفضل geçirmeden- شيخي بدك تتوضا آه. تفوت لا لا توضي على منفذ يعني منتصف الليل كيف نعرفه تحسب الساعات من بين من بين المغرب إلى الفجر كم الفجر. ونص تقسيمها بين بين إيه، هو فسر يعني. صلاة المغرب إلى صلاة الفجر إلى الفجر أما ديك جيدة ديك شرسه جير شنو وقتي جتدر ذهب الوقت ده يعني لا خلاها بعد الليل بعد يعني. الليل انتهى الوقت يعني متى إذا طيب. طلعت الشمس الله أكبر يعني. سبحان الله يعني يظن الناس انه والله الى الفجر لا لا ما في هيك شيء روايه ضعيفه ولو ضعيفه الفجر الصلاه العشاء لا ما في بس الناس قالوا انه الصلاه باخرها عند اخر عند الوقت الثاني لا ما ضروري الوقت الثاني هي صلاه الفجر بتنتهي طلوع الشمس ما قبل ما يصير الظهر يعني ما الى الوقت الثاني والحديث اين بين يعني نحن سمعنا بعد النص الليل كراهه يا وقت الكراهه بل بصير العشيه يعني منتصف الليل الاوسط الحديث وين وين هو صحيح وين ما أدري قد يكون حديث صحيح doğrudur. لأن في إخوان كثير أنا ما يصدقوا الآية لازم نشيل نسوي له فريق نحن ما نستشهد بالحدث Ve الصحيح إن شاء الله e, gece yarısında geçip de namaz, yatsı namazını kılmayan birisi aynı akşam namazını kılmayıp da ya- yatsı vakti girmesi demek gibisidir. Vaktin giriyor yani artık kılamam. Ona tövbe gerekiyor. Aynı bilerek namazı terk eden gibi. Eğer bilerek yapıyorsa. Gece yarısından sonraya kalmayacak yatsı namazı. Değildir. Yok. 12'den sonra olmaz mı? İşte, olmaz diyor. Batmasıyla e, fecrin girişini hesaplayacaksın. 10 saat mesela. 5 saat sayacaksın akşam namazından. 1, 2, 3, 4, 5 saat kaçtır? 11'de mi? 11.30'da mı? Neyse. O saat onun sonudur. Etfadal şeyh yani. yani. Yusuf. Yusuf nerede? Ha, namaz kılacaklar da şurada mı kılsınlar? Ha, tamam. Naci herhalde abdest alacak. Naci bitvat da sallamış. Aksini söyleyenler var. İkul fi e, ihtilafi hadi mesele. Fi ihtilafille. İhtilaf var diyor ama hadisin diyor hükmü açık diyor. Aleyhisselatü vesselam diyor vakti gece yarısına kadardır. Gece yarısı da diyor akşam namazının başlaması, sabah e, fecir namazının başlaması. ikisinin ortası diyor. Mesela diyelim bugün akşam namazı diyelim ki 8'de oluyorsa, sabah namazı diyelim ki 4'te oluyorsa örnek bunun ortası gece 12'dir mesela. Öyle söylüyor. Ben de dedim ki kerahet midir yani hani kerih midir 12'den sonra ya bırakmak? Yok diyor vakti çıkmıştır diyor. Bitti yani. Bir zorunluluk, morunluk, mazeret hiçbir şey yok yani. آه، يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار في أمرهم قطع الكلام Uykuya daldın, kalktın falan. Arkadaş diyor ki ben işten geliyorum, geç geliyorum Evet, aynı sorun bizde de işte. Geç geliyorum. هذا الصديق الاخ يقول انا باج آه، من الشغل يعني يفوت الوقت اج يعني اذا طلع الوقت ساعه 12 انا باج ساعه واحده من الشغل كيف اسي انا يقول يعني كيف يكون حالي يجمع العشاء مع الفجر مع ال- مع ال- مع المغرب. المغرب Ee, diyor ki o zaman cem eder diyor. Akşamla yatsıyı birleştirir. Yani ne yapar? Akşam vaktinde yatsıyı kılar. Yani ise takdim. العشاء مع المغرب. إي نعم يعني إذا في إذا في حرج يصلي المغرب ثم يصلي العشاء جمعا Hah. Eğer diyor böyle bir tehlike söz konusuysa o zaman e, akşamla yatsıyı beraber kılar ancak akşam vaktinde. Salah Çünkü kamilin. gece 12'yi geçtiği zaman artık o vakit çıkmış oluyor. Kamile bidun kasad. Bidun kasad yani. Bidun kasad. Kamile yani. E kamile me kasır. E bidun kasır. Yani kasir yapmaksızın sen farz kılacaksın. Yani akşamı üç rekat yatsıyı da dört kılacaksın. He, yani cem öyle birleştireceksin, cem edeceksin. Ancak vitrini bırak yani vitrini bırakmanda ecir var. Nereye ya?